Admirues të rokut jeni me fat Ky është Radio Rock 104.6 Ton Rock Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Rock, është programi i mëngjesit Radio Rock. Në mëngjes fillon me Dita Zë Fill, sepse Dita Zë Fill pikërisht këtu. Koordinatat janë 104.6 MHz në frekuencat e epërme të shkallës FM, siç themi, jam Blendi Salaj bashkë me Altin Sulën këtu që nisim këtë program për sot. Data është 3 maj dhe koha është uh, pak e vrendur, por gjithsesi e ngrohtë dhe pranverore, si thua ti Altin? E kështu duket edhe mua. Ëh? Megjithëse është shpresoj që sot mos të bjerë shi. Po pse? Po se është çikë e mërzitshme. Po kshu është kur nuk je bujk. Se po të ishe bujk do shpresoje dhe sot që të binte shi. Po. Ose kur nuk punon në kur nuk kur nuk kur nuk je Gjergj Bojaxhiu. Po. Se do të punoje në KESH. Megjithëse e kanë mbajtur e kanë mbajtur mirë me drita deri tani, po. Ah, do të thënë që e kanë mbajtur mirë. Më tepër shi nuk bën dëm, nuk bën dëm. Paktën ne kemi drita këtu tek 104.6 MHz. Përderisa na dëgjoni do të thotë që dritat nuk na kanë ikur. Ka ndodhur, ka ndodhur që na kanë ikur dritat gjatë këtij programi, por kjo ka qenë më duket andej nga janari një herë, nga janari po. Po. Dhe ishte një ditë me shi, fatkeqësisht kur ikën edhe dritat. S'ke fare se çfarë bën. Megjithatë sot është data 3 maj. 3 maj dhe duket sikur pranvera ka hyrë pak e lagësht, por hey, Ne i preferojmë kur ato hyjnë të lagura. Po, po, po, ditët. Ë? Por që ngrohen, ngrohen pasaj gjatë me kalimin e kohës. E ke pirë kafe sot? Jo, e shikon? E ti e pive te Shaba. E piva te Shaba. Është ajo goca tash që i ka sytë kryqëzuar. Po, po, po, po, po, po. Nuk i dua. Shaba nuk na dëgjon. Po vija re që kishte taka të larta. Që në mëngjes e, keni parasysh këto kafet e vogla që janë si vrima në murë kështu në pallate, zgavra Tre katër karrike, sigurisht televizori është gjithmonë tek TV Tirona po. Ku ngjohen lloj lloj kongësh kështu nga këto Tipit, si ta themi, folk i Shqipërisë mesme Po, folk i Shqipërisë mesme dhe mm. Tironse Po, Tironse dhe pasaj një vajzë me streçe të zeza, minifund, uh, në lane të mm. bardha. Unë më rafë të mikë. Të rëntë pika ti për atë. Dhe sytë këshu, t'i ka çift komplet. Se ke i den. Megjithatë e sjellshme, dhe të në kafe ma bën të mirë. Në krahasim me Shabën, shumë e sjellshme. Po të pak, që kafe, që Shaba t'jep kafe me zor. Po pra. Po. Ej, uh, unë kam, uh, që tani, që tani, E është edhe një çikë fakt për të bërë pyetje mm. Por unë kam dy pyetje Do shtrosh pyetje direkt Do shtroj pyetje, po patjetër Sepse data 3 maj Vetëm nga mënyra se si tingëllon 3 maj Menjëherë vjen një pyetje që do t'i bësh njerëzve Kam dy pyetje Kemi pak trivia Trivia është në përdorim në shqip fjala trivia? Jo Ok, trivia është Ndryshe nga gjëegjëza Se po modernizohemi tashi se ej, data 3 maj, e kupton Uh, triviat janë, si ta themi, pyetje. Pyetje... Uh, se nuk janë gjëegjëza, ha? Se gjëegjëzat kanë gjithë atë kuptimin e fshehur. Besoj që janë pyetje që duhet... Janë pyetje të shkurtra. Që duhet t'i përgjigjesh. Po duhet t'i përgjigjesh, pikërisht. E gjithë kjo quhet trivia. Okej. Okay. Po trivia për shembull mund të jetë nga një telefilm ose nga një telekomedi si Friends. Ah, miqtë, okay, Friends, tam. Po. jo ata të Facebookut, jo ata të Facebookut. Ata tjerët të epokës para Facebookut, të televizionit. Telenovela Friends. Kush nuk i ka parë? Unë s'i kam parë. Ti s'i ke parë? Okej, okay, ku kemi një Ejani dhe këtij mund t'i gjuajmë, tha, kush nuk i ka parë Friends ta hedhë gurin e parë, ja ky do ta hedhë gurin e parë. I kam parë kështu copa copa. Copa copa, po të gjithë copa copa i shohin. Mm. Megjithatë, jam i bindur që shumë nga dëgjuesit tanë, shumë nga dëgjuesit tanë kanë, kanë idenë. Po, se çfarë. Dhe kanë ndjekur uh, Friends, Monica, Ross, Chandler, mm -hmm. uh, Phoebe etj etj. Atëherë, njëra nga pyetjet që do të ishte nga Friends, dhe kjo është trivia nga Friends, është si është emri i atij baristit te kafeneja Central Perk, ku këta shkojnë dhe pinë kafenë zakonisht ah. është një bjond aty Bjond po me lesh të verdha, domethënë, po uh, është një bjond që u bën kafenë Gocave dhe çunave I cili herë pas here bëhet uh, si të thuash personazh Bëhet pjesë emri i tij përmendet Dhe unë dua të di cili është emri i tij Tek Friends, baristi i kafenesë apo kaferisti, a mund thuhet? Ë, mund thuhet banakieri. Banakieri i kafesë, po, ku shkojnë dhe pinë kafenë. Friends. Ë, është personazh i njohur, duhet thënë. Është personazh relativisht i njohur, nuk është, të paktën sa herë që këta pinë kafe, ai ndodhet aty. Po, të paktën këta që e kanë parë Friends rregullisht, duhet ta dinë se si quhej ky. Nëse e dini, mund ta dërgoni me SMS 0 Dot, jo se të duam, se ne na pëlqen. Të lezetshme, të lezetshme këto trivia. Trivia. Po, po shumë të lezetshme. Trivia tjetër është cili është shteti? Cili është shteti apo vendi që ka më shumë ishuj nga të gjithë të tjerët në botë? Cili shtet ka më shumë ishuj? Sheh që nuk po kërkoj numrin, ha? Jo, jo, jo. Se se na. Është, jo, është Nuk është ajo, por uh, cili shtet ka më shumë ishuj, cili vend pra i botës ka më shumë ishuj nga të gjithë? Nuk kërkoj numrin e saktë të ishujve, thjesht Por vetëm vendin. Cili është vendi okay. dhe cili është emri i banakerit tek Friends? Do të thoja edhe emri i banakerit te vendi me ishuj shumë. Jo. Okej, data 3 maj. Po dëgjoni Radio Rock, po dëgjoni Dita Za Fill programin e mëngjesit. Çdo mëngjes këtu me juve ja ku janë Queens of the Stone Age. No one. No knows. one knows. Po, as kurse ti. 069 2084 436. We get some rules to follow that endless these and those. Një qese plastike. E trove dhe ti. Po bëre me blut. Jo, jo, aspak. Aspak. Unë me të kuqt. Ashtu bravo. Mua. Kush janë të kuqt? E, tash e kemi blu dhe roz, po të kuq nuk kam. O, LSI-ja është me të kuqe. Pse e ka, e ka vend kuqe, ha? Po me të kuqe e ka pasur. Po me roz, e thotë. Gazeta integrimi që s'ma blen un plas për integrimin se thonë që e mban bukën mirë. i telefilmit, i telekomedisë Friends herë pas here si e ka emrin ai biondi që u bën kafen djemve dhe vajzave. Qoftë se e dini na e dërgoni tek 069 20 84 436 bashkë me kërkesën tuaj muzikore, cilën do ta plotësojë Altini Biondi. Jepi. Uh, Atëherë, titulli kryesor si gjithmonë ka të bëjë me shtesat e pensionit për policët, ushtarakët e minatorët. Ndërkohë, kalojmë te ana e djathtë e gazetës. Ana e djathtë e gazetës Standard. Një qese plastike mund të tregojë vrasësin e deputetit që bëhet fjalë për vrasjen e deputetit të uh, Fatmir Xhindi. Mm. Okej. Okay. Uh, bankat preferojnë lekun për të dhënë kredi. Sekretari i NATO-s do të vizitojë Shqipërinë, e ka fjalën për Shefer, që nuk i dihet se kur do vijë, po do e vizitojë. Sheferi është shef? Po. E thotë emri. Në pranga shpërndarës droge në paraburgim. Bëhet fjalë për një ndihmës mjek që do ta gjeni në faqen 6. Tetë vula për të vizituar bregdetin, ekskursionet, çne tetë vula. Kanë filluar me vula tani. Po. Ndërkohë zgjedhjet mandati i deputetit mund të fitohet edhe me short në faqen 4, Berisha liria e medias përballet me probleme të veta serioze. Ndërkohë në faqen E thotë Berisha. Po, e thotë mm. Berisha. Si duket duhet të ketë duhet t'i kenë tërhequr veshin këta ndërkombëtarët. Berishës. Po. Takimi me Kadri Hazbiun E more Reshat a e fitove luftën. Ditare. E more Reshat a e fitove luftën. Hajde, hajde. Eh, kalojmë te tjetër. Edhe kemi një koment nga Roland Lami, korrupsioni një produkt kulturor dhe Sadik Malaj shkruan sfidat e turizmit për vitin 2009. Okej, okay, ai shiko tash, më pak tituj i lexo, lexo 3-4 mos i lexo të gjithë. Kështu e kam bërë gjithmonë po sot s'e di pse. E nuk e di as unë. Nejse kalojmë te gazeta Shqip. Mm. Uh, vrasja e deputetit, skema dhe pistat, kjo është titulli kryesor. PBDNJ përjashton Vasil Bollanon. Moza e mërzitur që Poli nuk erdhi. E po tani Poli e me këtë titull gjithmonë mm. më debile më duket Moza, nuk e di pse. Moza ashtu ka qenë. Ëh? Ka qenë debile? Mm. Mm. Vetëm për bukurinë e saj shquhet. Ne. Se mos e deshën për mend, ëh? E vetëm ta shikosh. Po. Mirë. Mirë, lamtumirë Xhindi ynë, zemërmirë dhe gojëmbël është nga Edi Rama. Kjo ka qenë eulogjia për uh, gjatë varrimit të deputetit që u vra ditën e shtunë në mbrëmje, të shtunë në shtunë në mbrëmje. Natën natën e së shtunës. Trokitja në BE nga Andrea Stefani Dhe çudi tenderësh nga Artan Lame. Pra është rubrika Shqipni Tavolina që do gjeni tek tek Gazeta Shqip. Siç vazhdon shkruan vazhdimisht Tan Lame. Pastaj keni Aniston, të gjitha fiksimet e mia. Ë uh, zonjusha Aniston nga Friends, meqë e patëm edhe si si pjesë e si, trivias. Trivia. Dhe rrëfimi i peshkatarit si u bëra pirat. Për të mësuar se si mund të bëheni pirat nga një peshkatar, mund ta mësoni sot tek gazeta Shqip. Ke një gazetë tjetër? Gazeta Shekulli thotë Xhindi vrasësi la gjurmë në vendngjarje, policia ishte një vrasës i vetëm i fshehur në bar gjurmët e gishtave te kutia e aspirinës. Ndërkohë te faqja nëntë do të keni mbrojtja urdhri i Mediut për fillimin e Gërdecit. Varfëria shqiptarët i drejtohen kumarit për të fituar para. Pa. Po. Kalojmë tek pjesa e politikës. Pra, grupi i hetimit zbulohen katër pistat e vrasjes së deputetit, atentati pas 16 orësh hetime rreth vrasjes së deputetit të PS-së Fatmir Xhindi. Prokuroria dhe policia kanë ngritur pistat e para të ngjarjes. Po që pistat mbeten sekret me sa duket. Mm. Ish kryeministri në krye të Polit, Dash Shehi Meksi i pari në listën e LZHK-së në Tiranë. Kriteret e reja autoshkollat, qeveria si do të merren licencat. Mm -hmm. Duket se janë është bërë 2 muaj kurse. U, uh, eh, tash që e morën patentën e A sa interesant. 12 muaj bëni po doni. Po, po. Ne kemi. Masat e ISHP-s gripi i derrave ndahen uh, dezinfektantë edhe në shkolla. Në faqen 9 flet ish mjeku Brokaj fotoja e fundit e Enverit një ditë para vdekjes, si do mungonte edhe fantazma e dikurshme në gazetë. Afrim Krasniqi zgjedhjet në 17 vjet fitoret nuk erdhën nga votat. Interesante. Faqja 14 15 Ju rrëfej kafen e fundit të Xhindit në lokalin tim, djali shpëtoi se u fsheh, dëshmia e Bujar Kukes, pronarit të lokalit në Kurjan, rrëfimi i dy shokëve të djalit 14 vjeçar të deputetit, Peripatos është një shkrim nga Edison Ypi në faqen 17 që, si gjithmonë, duhet të jetë një shkrim ndryshe nga të tjerët, nga e po, zakonshme. Opinion... Zë të me këta. Ndryshe nga e zakonshme. Ndryshe nga e zakonshme. Këtë kanë të mirë fjalët kështu të përgjithshme, që të lënë pa përgjegjësi. Sa e fortë që është kjo. Opinion të ringjallim opinionin e vërtet publik nga Ndriçim Kulla marrëveshje e gabuar në kohë të gabuar, nuk është hera e parë, Hamdi Jupe. Hmm. Hmm. Okej. Okay. Ah, oh, sa mirë. Oki, oki. Oki doki. Ë, ë, e morë vesh se ishte Kemi trivia për kemi një trivia për sot. Kemi një trivia ne sot. Çfarë ishte kjo? Trivia. Okej, kemi dy trivia. Trivia? Po. Trivia janë uh, kuriozitete, themi apo ah, pyetje, pyetje të vogla. Pyetje. Uh, e para është, ti e ke ndjekur uh, telekomedin Friends? Po, po. Okej, shikon. Çdo seri. Kam qelluar në shenjë, ka shumë mm. vajza dhe djem. Duhet të them që e kanë ndjekur Friends, kështu që ne po shpresojmë që dëgjuesit janë të paktën ë uh, si themi të njohur ose që janë mm -hmm. ja, pa dyshim që janë. Po vjen llafi po. Atëre, pyetja është kjo. ë uh, cili është emri i baristit tek mm -hmm. kafeneja ku këta shkojnë zakonisht e mos bën gaf dhe thua me zë mhm. lart. Nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend biondin. Edhe po të dua, nuk e mbaj mend. Okej, okay, kjo është para që është. Çikë e vështirë biondin e mbaj. E ke parasysh biondin? Që u bën kafet? Po. Baristin? Atë biondi që të gjitha e kanë gjuajtur me radhë? Ëh. Na. Okej, pra kush e ka emrin biondi? Ose se personazhet ke Friends janë shumë interesant, pak mm. të personazhet jashtë këtyre rrethit të ngushtë, rrethit të ngushtë shoqëror që janë gjithmonë në funksion të zgjidhjes së dilemave të njërit prej miqve. Mm -hmm. Kështu që gjithë dilem ke te Te baristi kanë kaluar dilemat e të gjithëve me radhë. Po. Okej. Okay. pra kemi baristi dhe gjithashtu trivia e dytë, uh, gjeografike, opsioni i dytë, është cili shtet apo vend i botës ka më shumë ishuj? Sa mos bën vaki ta thuash sa. ja. Nuk do ta lëmë. Nuk po kërkojmë numrin e saktë të ishujve. Vetëm vendi. Është një numër mm. tmerrësisht i madh ishujsh. uh, habitur. Se kam një Hmm, përshtypje që e gjeta. Okej, okay, ka po përshtypjen që ka jo. gjetur. Nuk e them. 069 20 84 436 069 20 84 436. Nëse e dini cili është vendi që ka më shumë ishuj në botë ose cili është emri i baristit që bën kafet tek Friends, dërgo u uh, erdhi e para. Erdhi përgjigja për ishujt, besoj. Se kam një ndjesi. Danimarka ose Norvegjia Je afruar, por s'është e vërtetë. Je është afruar, por Aty në ato ujëra noton. Shumë afër je Elian, shumë afër je Elian. Dhe dëgjon, nëse do provosh prap që ta gjesh, mund të dërgosh edhe një këngë, ë uh, të preferuar. Bashkë me përgjigjen e saktë që neve do ta luajmë. Je shumë afër, kështu që. Është afër. Le ta mendojë në ato po, ujëra. Është është fqinj domethënë. E tani nuk themi më nuk. Themi më po, është fqinja po se pra ja le të themi është në kontinentin e saktë. Mhm. Por okay. por pranë, është pranë, është okay. Do kalojmë tek një këngë dhe do kthehemi mbas pak minutash. The Darkness. The Darkness. Ja, këta vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Britanisë së Madhe. Mm. Por uh, kanë këtë këngë dhe unë nuk di asnjë këngë tjetër prej tyre. I believe in a thing called love. Gati, gati, rikthehemi në studio. Ora është 7:54 minuta. Ju kujtoj që jeni në frekuencën 104.6 FM. Kjo është Radio Rock dhe ky është emisioni Dita zë Fill. Edhe unë ju jap koordinatat shpejt e shpejt. Mund na kontaktoni nëse keni internet në shtëpi apo në punë, nëse jeni që në këto momente në zyrat ose në ambientet tuaja të punës. Eh, adresa jonë e emailit është dzf@radiorock.al, siç do shtonte Blendi që nuk po e bën Radio Rock, shkruhet Radio Rock. Radio Roc K. Mhm. Mm dhe numri ynë i telefonit është 069 20 84436 edhe numri i telefonit ka gisht. Blendi. Ka gisht po. Okej. Okay. Mirë, kujtojmë pak ato triviat. Okej, okay, triviat janë po. dy, triviat janë dy për ata që sapo janë uh, afruar pranë radiove. tek 104.6 MHz. Frekuencat e e sipërme. E përme. Ë, janë dy trivia. Si e ka emrin baristi tek Friends? Ai që bën kafet, kafexhiu tek Friends. Kanë një vend këta ku shkojnë gjithmonë që quhet uh, Central Perk. Mm. Central Perk, jo park, po perk. Park. Perk. Mhm. Mm Teka. Teka mm -hmm. qendrore. Ëh. Eh. Teka? Ça i themi ndryshe tekave neve? Huqeve. Huqe. Po, huqe, huqe. Lastimeve, perks. Okej. Okay. Fiks. Ëm, ehm, uh, si ka emrin ky baristi që u bën kafen dhe gjithashtu cili është vendi që ka numrin më të madh të ishujve në botë? Le ta themi që tani nuk është Greqia. Po, për gjithë ata që mendojnë që është Greqia. Edhe pse Greqia sapo u zgjerua pak në det, mm, morëm po. vesh. Po jo nga Turqia. Po nuk është as breg bregdeti dalmat. Nuk është as Shqipëria. Që ka vetëm një ishull. Nuk është as Indonezia. Jo. As ndonjë vend i Amerikës Latine. As Karaibet. Nuk janë as Karaibet, që ishte Ju ia thamë po. Ashtu. Cili është vendi që ka më shumë ishuj nga të gjithë të tjerët në botë dhe ka një numër tjerë sa unë mund ta them. Mund ta them se mund ta thuash po. Ka 179000 Ishuj, cili është ky vend? Që ka kaq shumë ose cili është emri i kafexhiut tek Friends, tek Bjondit? Këto ishin dy trivia për ditën mm -hmm, e mhm, sotme. Mm -hmm. Të kalojmë te një lajm kështu? Kalojmë shpejt te një lajm kështu Ë bëhet fjalë për atë se u çudite faktikisht për shumën Bëhet fjalë për shqiptarët të cilët kanë lënë plot 10 miliard lek në lojërat e fatit dhe bastet sportive përgjatë vitit 2008 10 miliard për këtë të çuditë Ref, e, referuar të dhënave nga raporti i drejtorisë së përgjithshme të kazinove të tatimeve uh -huh. për vitin e shkuar Pra kjo ishte shuma në fjalë ndërkohë që sektorët e tjerë të ekonomisë filluan të bien nga efektet e krizës globale, industria e lojërave të fatit ka bërë krejt të kundërtën, duke ligjëruar rregullin se ku ka fukarallëk ka dhe kumar. Kjo është fjalë e urtë pra që mund të shkojë shumë te ne. Patjetër. Në vitin 2007 shuma që kishin harxhuar shqiptarët në lojërat e fatit ka qenë 6 miliard lek, kurse këtë vit pra siç e thashë, është rritur, ëh? Është rritur me 65% dhe i bie 10 miliard lek. E pra, sa vimë dhe lëmë sa më shumë lek. Mirë, po qarkullimi i parasë nuk ka qenë keq. Jo, s'ka qenë keq, po ne s'e kemi ndier faktikisht. Ti Altin sheh vetëm Anën negative të gjërave, po. Po ta kthesh nga medalja tjetër? Po, këto 10 miliard lek ku shkojnë? Disa para na qarkullohen. Po. Mirë, mirë, tani përtej parasë. Shkojmë aty ku paraja nuk blen asgjë ose mund të blejë pak gjëra në fakt. Flasim pak për kinemanë, di që disa prej miqve të mi nëse po na ndjekin në këto momente. Sinema, moj sinema. të tipit Lartjan, ti edhe të tjerë. Aha. Do gëzoheshin shumë nga ky lajm që do u jap tani. Janë përzgjedhur katër prodhime kinematografike, filmat kubanë një javë në Tiranë. Mm. Filma kubanë? Po. Përgjatë po një javë. Po pse do gëzoheshin nga arti mami? E përgjatë një javë kinemaja kubane, ah. kubane vjen në Tiranë. Shoqata e miqësisë shqiptaro-kubane me mbështetjen e Institutit Kuban të Arteve dhe Industrisë Kinematografike, ICAIC, si dhe Ambasadës së Kubës në Bullgari, organizojnë Javën e Kinemasë Kubane. Janë përzgjedhur katër filma për të bërë prezent këtë art pak të njohur për publikun shqiptar. Hello hmm. Hemingway do të çelë nesër aktivitetin në orën 19:00 për të vazhduar programin me Fresa y Chocolate, El Benny, Suite Habana. Regjisorë, aktorë dhe emra të njohur të kinematografisë kubane do të jenë të pranishëm gjatë këtyre ditëve në Tiranë deri në datën 9 maj. Kjo javë i kushtohet 50 vjetorit të ICAIC dhe miqësisë mes dy popujve, filmat do të shfaqen të titruar në gjuhën shqipe dhe për gazetarin që nuk ka shkruar detajin më të rëndësishëm për këtë lajmërim. Ah. Filmat kubanë shfaqen uh, duke filluar nga dita e nesërme në orën 19:00 pranë Akademisë Marubi. Ëh. Ah. Bëhet fjalë për filmat kubanë. Hasta la victoria siempre. Edhe një lajm tjetër shpejt e shpejt nga teatri. Teatri i Metropolit hap dyert për të burgosurat. Me sa duket iniciativa e teatrit kombëtar ka frymëzuar edhe teatrin privat. Iniciativa që disa të burgosura të shihnin Filomena Marturano. Është privat kjo apo është i bashkisë? Është privat. Kam përshtypjen teatri i Metropolit është privat. Është uh, Kiço Londo atje, por po. uh, Okej. Okay. Nuk e di se çfarë lloj marrëveshje mm. kanë, ndoshta kanë subvencionime nga bashkia, mm. po në teatrin kombëtar u përshëndet ngjarja përsëritet sërish këtë herë në teatrin e Metropolit mbrëmjen e djeshme disa gra të burgut Ali Demi janë ulur në karriget e sallës së teatrit të ri për të parë shfaqjen Kopshti i Vishnjave të Çehovit. Gratë e burgosura ishin të parat e përzgjedhura iniciativën për të qenë më pranë shtresave në nevojë, sipas drejtorit Londo, Teatri i Metropolit përveç funksionit të tij argëtues kulturor dhe edukativ, Tashmë do të jetë në shërbim të shtresave më në nevojë të shoqërisë sonë. Kjo nismë është bërë e mundur në sajë të bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, sipas drejtuesve do të vazhdojnë edhe aktivitete të tjera kulturore e sportive që do të synojnë rehabilitimin dhe trajnimin sa më human të kësaj kategorie sociale. Bukur. Okej. Okay. Atëherë ku jemi? Jemi te te numri i telefonit. Ja, kam përshtypjen jemi tek Rage. Against the Machine. Ah. Megjithatë, s'është je gati si gati. Faktikisht kisha për gati. Mi nuk e për gati. Kam edhe një lajm atëherë. Është një dy vjeçare që hyn në mm. grupin e gjenive të botës, dy vjeç. Sa budallenj keni qenë juve kur keni qenë dy vjeç? Shumë. Nuk kam qenë zgjuar. Okej. Unë kam bërë gjithmonë pyetjen pse. Pse? E kam për unë gjithmonë i përgjigjesha pyetjes. Ti i përgjigjeshe pyetjes pse? Ndoshta jo që 2 vjeç po. Diku nga mosha 4 vjeç unë të bombardoja me pyetje pse? Me pyetje pse? Hmm. Hmm. Është vetëm 2 vjeç, por ka hyrë në grupin e personave më inteligjentë të botës. Bëhet fjalë për vajzën gjeni të quajtur Elise Tan Roberts, që jeton në Londër. Prindërit e saj nuk kanë diplomë, dhe nuk dinë se si ta shpjegojnë inteligjencën dhe kujtesën e fortë të vajzës që 5 muajshe vogëlushja na tha fjalën e parë, 5 muajshe. Wow. Po. E dini cila është fjala e parë? Jo. Mm, Asu. Çfarë? Asu. Jo, po, me siguri ka qenë një fjalë. Kujtova se ishte propedeutik për shembull. Po. 18 muajshe, dinte të numëronte deri në 20 në anglisht. Në anglisht është nga Londra, dinte. Ndërsa sot, që është 28 muajshe, mm. E bën këtë edhe në spanjisht, thotë alfabetin dhe njeh kryeqytetet e shumicës së shteteve të botës. Mm. Kapaciteti intelektual i saj është 2 vjeç, ë? Po, po. Di të numërojë deri në 20 anglisht, spanjisht, di kryeqytetet e botës. Kapaciteti intelektual i saj i përllogaritur nga një test i një psikologeje në bashkëpunim me gazetën The Daily Mirror, është 156 e ka uh, rezultatin e IQ-së, no? Wow. Testit të inteligjencës që unë besoj që e kam uh, unë për vete do e kem diku nga 120. 120 diçka e tillë, tek njerëzit normalë. Mm -hmm. Është që është vetëm pak më i ulët se ai i Albert Einstein, i cili kishte rezultatin 160, kjo ka 156 mm. që 2 vjeç. Mm -hmm. Vajza është britanikja më e vogël që hyn mes kandidatëve të përzgjedhur me teste nga shoqata e inteligjentëve Mensa, quhet kjo shoqatë pra, mm -hmm. që sot përfshin 100.000 anëtarë në gjithë botën. Vajza gjeni nuk përbën një rast të izoluar pasi shumë të tjerë janë zbuluar që nga themelimi i shoqatës në vitin 1946. Kaq gjeni paska? Mm. 100.000? E, po, që nga 46-ta. Mm. 46-ta kjo vajza. Apo 46 Je, je. Ka 100.000 uh, gjeni që kanë filluar të numërojnë që nga viti 46. 46, po. Mm. Dy vjeç. Interesante. Shumë interesante. Mendo të të lindi një fëmijë i tillë. Se sa se idiot do ndihesh jo. si baba i ri. A, ndihesh krenar. Dhe do të pyesë, pse? Dhe pastaj do të thoshte po vet. Ti thjesht mban shënim. Po kjo, ku diun, uh, Të vë pak në për shembull fillon e të, fillon e të mendoj që ajo teoria që inteligjenca mund të jetë e lindur edhe trashëguar. A që mund të jetë e lindur edhe trashëguar nuk e di. Nuk është e vërtetuar, ëh. Jo. Po. Mirë, ai i thotë se. Edhe një shteg këta mendoj. Prindrit, prindrit janë pa diplom. Po kaq, nuk po, thotë se janë budallë. Kjo nuk do thotë gjë. Të kesh një diplomë është rrjedhojë sociale. Ai këtu, ne vetë mund të çojmë tek një universitet. Që mund të marrë një diplomë pa, pa pa problem fare. Master. Pa qenë prezent. Si ta duan. Pa qenë. Interesante. Okej, okay, të... kalojmë tek Rage Against the Machine sepse e shoh që kanë nisur ndërkohë. Po. Mos i lëmë çunat të presin. Kjo është Radio Rock. E një, dy, tre, jemi në transmetim uh, është e vërtetë që historia I, mund të jetë... bën kafe. është e vërtetë për shembull që historia mund të jetë edhe ciklike. Pse? Sepse në Somali, marin, marina franceze arreston 11 piratë. Uh. Forcat e marinës ushtarake franceze kapën të dielën 11 piratë pasi këta sulmuan gabimisht anijen luftarake duke menduar se qe mjet tregtimi të keq. Ta kanë marrë kot fare këta tash. Sulmojnë ça shohin. Ta shikojnë anije dhe u. Oficerët e anijes franceze treguan se piratët u qenë afruar me dy barka sulmi që lundronin me shpejtësi të madhe dhe se një helikopter ushtarak kishte ndërhyrë duke qëlluar në shenjë paralajmërimi përpara se të mund të hapnin zjarr. Piratët u dërguan në bordin e anijes franceze ku ju nënshtruan kështu edhe marrjes në pyetje. Mm. Bukur, kalojmë te një lajm tjetër. Po, prej orës 6 të mëngjesit të djeshëm e deri në orën 16 janë shënuar më shumë se 100 raste të reja me gripin e derrave. Duke çu Duke çu e duhet thënë që ky grip s'ka të bëjë fare me derrat edhe pse ka emrin grip i derrave. Kështu që konsumoni mishin e derrit. Duke çuar numrin e të infektuarve në 898. Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi se mund të jetë zbuluar rasti i parë që sëmundja transmetohet nga njerëzit tek derrat dhe e kundërta. Këtë e thashun. Mhm. në Alberta të Kanadas, Ndërkohë që përhapja ndonëse në masë të madhe është drejt uljes për këtë sezon. E po, siç dëgjova këtë fundit, do, jo, siç dëgjova këtë fundit, po siç dëgjova dje apo pardje, mhm. bëhet fjalë për një sëmundje që mund të quhet edhe sezonale. Sezonale. Domethënë, me ardhjen e... Pranverës. Pranverës. Shpërthen edhe virusi. Virusi i? Derrave. Mm. Derrit. Ej, uh, merre vesh edhe një lajm tjetër që vjen nga bota e madhe e Facebook-ut. Mm. Surrat defterit që kemi thënë këtu. Italiania i vë shkelmin të fejuarit për shkak të tradhtisë në Facebook. O mhm. zot, madaj. Kjo ka ndodhur edhe në Shqipëri jam i sigurt deri diku. Italiania 28 vjeçare, Valeria A, e ka lënë të fejuarin Antonio M. Siç i ka thënë ajo, duke e quajtur një derr tradhtar Jo me virus, po thjesht tradhtar. Pasi ka parë fotografinë e tij duke u përqafuar me një grua tjetër mm. në rrjetin e njohur të shërbimit. Ah, okay. Po ai e kishte shoqe online Facebook. Ai po, bie që e ka bërë ai, jo. Ata thjesht po përqafoheshin në një fotografi dhe e ka bërë ky tipi. Pa a tipi pra Antonio M. Po. Ky është kapur nga Valeria A, okay. duke u përqafuar me një grua X. Pasi e ka zënë tanimë ish të fejuarin me një vajzë tjetër, Me ndihmën e një miku, ajo ka shtypur dhe ngjitur mijëra afishe në mbarë Romën, në fotografinë në të cilën uh, e ka shkarkuar nga profili i Antonios shihet koka e tij mes gjinjve të zhveshur të një gruaje të panjohur. Këtu, ah, po ne nuk i dinim detajet e fotos. Po, po, po. Ka qenë i rrethuar nga gjinj të zhveshur. Po e kishte shoqe. Ëh? E, ose i kishte shoqe, ato të dy gjinjtë. Kjo do shkon më shumë. E çka? Çka këtu për t'u bërë xheloze? Në fund të fundit. Pastaj tash ato mund të kenë qenë edhe me Photoshop aty. Po, mhm. ku i di? Mund të ketë qenë foto e montuar. Shqyr zotit që ekziston Facebook. Mm -hmm. Së paku e kam marrë vesh se ai është një derr tradhtar që para martesës ka shkruar ajo në afishen uh mhm. -huh. që e ka nënshkruar si ish e fejuara Dhe në emër të 548 krushqve të planifikuar që ma, do të merrnin pjesë pranë në dasmën e tyre, e cila nuk do të ndodhte kurrë. E guximshme vajza. Po. Edhe pa. mund të shikohet në një fotografi këtu. Un porco traditore dhe e ka vënë me shumë pikëçuditëse mm. mbas fjalës traditore dhe duket Antonio që nëse po ta shikosh me vëmendje, fotografia ah. është e vogël, por Vajza kontrolloni gjithmonë faqet e të dashurve, të fejuarve dhe burrave tuaj në Facebook. Rregullisht. Rregullisht. Edhe mund të bëhet edhe kështu. Ëh? Ti e rregullon, e kontrollon rregullisht faqen e Uh, Veronika Lario. po po ta lexosh tu. Sa kjo jep këshilla për të tjerët, po vetë hiç fare nuk nuk lëshon fare për mirë. Unë nuk e kontrolloj. Dakor, ti nuk e ke gjetur ende? Mm. Se cili është vendi ti ti e di në fakt. Po cili është vendi që ka numrin më të madh të ishujve në botë? Cili vend i botës ka më shumë ishuj? Eliani ju afrua që parë kur tha Danimarka ose Suedia, në fakt na duhet një përgjigje e vetme. Ne them që është shumë afër, po. Që është shumë afër, gjeografikisht mm. është afër. T'i ndihmojmë pak? Për shembull, nëse u themi që rroku në këtë shtet është një nga më të fortët. Rroku. Po, okay. Okej, okay, kam përshtypjen që nuk do i ndihmoj fort kjo, por ë uh, do i ndihmonte nëse mund të vinim një grup. Një grup që do i ndihmonte. Këndojmë vëm himnin. vëm himnin dhe çohemi në këmbë. ë të këtij vendi. Po. Gjithsesi. ë uh, dhe pjesa tjetër, trivia tjetër që është nga televizioni është cili është emri i kafexhiut? Tek telekomedia Friends ka një kafe ku miqtë shkojnë shpesh dhe pinë kakao, nuk mm -hmm. gjejnë miza si un tek Shaba. E, jo, jo te Shaba, te një vend që nuk ja përmend emrin tash, po varja. Ku gjeta një mizë në kakao, shumë e shijshme, protein. Duhet të ketë qënë specialiteti i fundit. Po. Mos ka qënë këshu për koktej franse? Uh, jo, ishte karamel. Ah, ishte karamel. Nuk e ishte karamel, po ishte karamel la mizë. Nëse. Zoti bën antireklamë. Ë, uh, por uh, cili është emri pra i kafexhiut tek Friends? Është një bjond atje që herë pas here bëhet personazh, bëhet mm. bëhet pjesë e telefilmit. Si e ka emrin? Nuk është aq e kollaj. Fillon me G. Fillon me G. Shikojmë. Duke marrë shkas nga lajmi që sapo lexove. Sa serioze u bë goca tash vetëm të shohësh. Me me atë ndarjen e tmerrshme. Po. Ah. Të të rinjve përmes Facebookut. Po. Unë arrita në konkluzion që Italia qenka ë vendi i divorceve pasionante. Po. Dhe kjo fillon nga lart poshtë, po edhe nga poshtë lart, për shkak të radhës fillon nga lart poshtë. Veronika Lario kërkon divorcin nga Berlusconi. Na bëhet. Mirë që bëhet. Ne kishë të pruar faktikisht. Arsyeja lidhet me disa politikane të reja të përfshira kohët e fundit në parti nga kryeministri. Veronika Lario, bashkëshortja e kryeministrit italian Silvio Berlusconi, ka bërë të ditur se ka vendosur të kërkojë divorcin nga i shoqi pas një serie polemikash të dyanshme publike të shkaktuara nga qëndrimet e Berlusconit lidhur me disa politikane të reja të përfshira kohët e fundit në partinë e tij. Mediat italiane raportuan dje se Lario, pesëdhjetë e dy vjeçare, ka kontaktuar një avokat për të nisur procedurat e divorcit kundër Berlusconit, shtatëdhjetë e dy vjeçar, me të cilin është martuar që në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë. E shkreta. Javën e shkuar, Veronika Lario, ish aktore, publikoi një letër zemërimi në agjencinë e lajmeve ANSA, përmes së cilës cilësonte si të paturp planin e Berlusconit për të përfshirë në listën e kandidaturave për në Parlamentin Europian një seri vajzash në moshë të re, mes të cilave edhe një vajzë që ka marrë pjesë në spektaklin Grande Fratello. Njëherësh kritikoi me nota të ashpra pjesëmarrjen e Berlusconit në festën e përvjetorit të një 18 vjeçare nga Napoli, sipas kryeministrit, vajza është bijë e një të njohuri të tij të vjetër. Një burim pranë Larios konfirmoi ato çka shkruheshin dje në të përditshmen italiane La Repubblica, sipas së cilës në një rast bashkëshortja e kryeministrit ka thënë se nuk mund të jetojë me një burrë i cili frekuenton vajza minorene. Silvio Berlusconi kërkoi publikisht falje Veronikës në vitin 2007, mm. pasi ajo shkroi në një të përditshme italiane për t'u ankuar ndaj flirtimit të të shoqit me një yll të njohur të spektaklit gjatë një ceremonie për ndarje çmimesh. Pas shpërthimit të polemikave, gjatë javës së fundit Berlusconi vendosi të mos bënte më prapa, si në vitin dy mijë e shtatë duke deklaruar se e shoqja ishte gënjyer nga ato që shkruante me dashakeqësi media e majtë. E, okay. Veronika e Silvio S'ke ç'bën Si divorca no Si divorca Kid Rock Mirë, oh, dëgjoni, para se të mm, vazhdojmë me, me Kid Rockun, kemi Anorën që ka dërguar një përgjigje ah, të saktë për trivien gjeografike. Është Finlanda. Unë do të kisha vënë bast, se do gjente më përpara emrin e kafexhiut. Tek Friends megjithatë, është Finlanda dhe është e saktë. 179584 ishuj. Mhm. Mm Kjo është një cover e Kid Rockut nga albumi i tij i fundit, që quhet All Summer Long. All Summer Long, mm. gjatë gjithë verës. Shumë e bukur. Kid Rock, Radio Rock. Summer long. Okej. Okay. Ëh, uh, doja t'i kujtoja Anorës, por që gjeti që ishte Finlanda, uh, përgjigja e trivias tonë, që ka të drejtën për të kërkuar një këngë, po. që mund të ishte kënga e radhës këtu. E megjithëse mhm. këngët faktikisht kanë qenë shumë të mira, kështu që. Po e zëmë në gur, megjithëse duhet thënë Altini, bravo, bravo. Do një kompliment Altini meqë kërkoi t'ia japim. Bravo Altini, bravo. Kur më ke bërë edhe mua të shijoj rokun, Qa kemi nga pjellë? Admirues të rokut jeni me fat Ky është Radio Rock 104.6 Ton Rock Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Rock, është programi i mëngjesit Radio Rock. Në mëngjes fillon me Dita Zë Fill, sepse Dita Zë Fill pikërisht këtu. Koordinatat janë 104.6 MHz në frekuencat e epërme të shkallës FM, siç themi, jam Blendi Salaj bashkë me Altin Sulen këtu që nisim këtë program për sot. Data është 3 maj dhe koha është uh, pak e vrendur, por gjithsesi e ngrohtë dhe pranverore, si thua ti Altin? E kështu duket edhe mua. Ëh? Megjithëse shpresoj që sot mos të bjerë shi. Po pse? Po se është një çikë mërzitshme. Po kshu është kur nuk je bujk, se po të ishe bujk do të shpresoje edhe sot që të binte shi. Po. Ose kur nuk punon në nuk kur nuk kur nuk kur nuk je gjerë bëja xhiu. Po. Se do të punoje në KESH. Megjithëse e kanë mbajtur e kanë mbajtur mirë me drita deri tani, po. Ah, do të thotë që kanë mbajtur mirë. Më tepër shi nuk bën dëm, nuk bën dëm. Po ne kemi drita këtu tek 104.6 MHz. Përderisa na dëgjoni do të thotë që dritat nuk na kanë ikur. Ka ndodhur, ka ndodhur që na kanë ikur dritat gjatë këtij programi, por kjo ka qenë më duket andej nga janari një herë, nga janari, po. Po. Dhe ishte një ditë me shi, fatkeqësisht kur ikën dritat. S'ke fare se çfarë bën. Megjithatë sot është data 3 maj. 3 maj dhe duket sikur pranvera ka hyrë pak e lagësht, por hey, Ne i preferojmë kur ato hyjnë të lagura, kupton ditët. Ëh, por që ngrohen, ngrohen pasaj gjatë me kalimin e kohës. E ke pirë kafe sot? Jo, e shikon? E ti e pive te Shaba. E piva te Shaba. Është ja gota tash që i ka sytë kryqëzuar. Po, po, po, po, po, po. Nuk i dua. Shaba nuk na dëgjon. Po vija re që kishte takat e larta. Që në mëngjes e, keni parasysh këto kafetë e vogla që janë si vrima në mur kështu në pallate, zgavra Tre katër karrige, sigurisht televizori është gjithmonë tek TV Tirana po. Ku ngjohen lloj-lloj këngësh kështu nga këto uh, Tipit, si ta themi, folk i Shqipërisë së Mesme uh, Po, folk i Shqipërisë së Mesme dhe mm. Tironse Po, Tironse dhe pasaj një vajzë me streçe të zeza, minifund, uh, në lane të mm. bardha. U më raftë pika. Të rëntë pika ty për atë. Dhe sytë këshu, t'i ka çift komplet. Se ke i den. Megjithatë e sjellshme, domethënë kafen ma bën të mirë. Në ka si me shabër, shumë e sjellshme. Po të pak, që kafe, që shabër t'jep kafe me zor. Po pra. Po. Ej, uh, unë kam, uh, që tani, që tani, Është herët një çikë në fakt për të bërë pyetje mm. Por unë kam dy pyetje Do shtrosh pyetje direkt Do shtroj pyetje, po patjetër Sepse data 3 maj Vetëm nga mënyra se si tingëllon 3 maj Menjëherë vjen një pyetje që do t'i bësh njerëzve Kam dy pyetje Kemi pak trivia Trivia është eh, në përdorim në shqip fjala trivia? Jo. Okej, okay, trivia është eh, ndryshe nga gjëegjëza se po modernizohemi tashmë se hej, data 3 maj, e kupton? Ëh, triviat janë, si ta themi, pyetje. Pyetje Uh, se nuk janë gjëegjëza, ë? Se gjëegjëzat kanë gjithë atë kuptimin e fshehur. Besoj që janë pyetje që duhet. Pyetje të shkurtra. Duhet t'i përgjigjesh. Po duhet t'i përgjigjesh pikërisht. E gjithë kjo quhet trivia. Okej. Okay. Po trivia për shembull mund të jetë nga një telefilm ose nga një telekomedi si Friends. Ah, miqtë, okay, eh, Friends, pa. Po. jo ata të Facebookut, jo ata të Facebookut. Ata të tjerët të epokës para Facebookut, të televizionit. Telenovela Friends. Kush nuk i ka parë? Unë s'i kam parë. Ti s'i ke parë. Okej, okay, ja ku kemi një, ja dhe këtij mund t'i gjuajmë, tha, kush nuk i ka parë Friends ta hedhë gurin e parë, ja ky do ta hedhë gurin e parë. I kam parë kështu copa copa. E, copa copa, po të gjithë copa copa i shohin. Mm. Megjithatë, jam i bindur që shumë nga dëgjuesit tanë, shumë